El programa de la editorial y distribuidora de material anarquista, y lo l'odient ara més al que mai, material anarquista, Logofobia. Avui és divendres 10 d'abril i són les 4 de la tarda i esteu sentint, com sempre, Ràdio Bronca. El dilluns de la setmana passada, de nou, el moviment anarquista va rebre un cop fort de repressió i unes 36 persones van ser detingudes en el marc del cas Pinyata, la segona part del cas Pandora. Sense cap mena... Va ser un altre cop dur contra la dissidència i aquest sistema capitalista. Sense cap mena de dubte, volíem dir. dèiem, van ser detingudes 36 persones. D'aquestes 36, 15, 15 van anar a petar a l'Audiència Nacional i d'aquestes 15, 10 van sortir en llibertat i 5 van quedar empresonades. Doncs això, com dèiem, estat sense cap mena de dubte un altre cop dur contra la dissidència, aquest sistema capitalista que la ciutat de Girona va tenir una resposta en forma de concentració amb més de 100 persones. I cal dir que si, per canviar una mica de tema, que si avui es esteu sentint de puta mare és perquè estem gravant a Disbarat rècords de Banyoles. I bueno, el que farem és recordar la concentració contra aquesta operació pinyata que es va fer a Girona fa, fa ja, bueno, el dilluns de la setmana passada que el divendres passat no van tenir programat. Y bueno, el que faremos será posar la lectura del comunicat y después eh, una breve interpretación del cas que va a hacer en Veneza Leyes. Y bueno, como no, como estem bajo control, sota control, don que sona aquesta cançó de barricada. qué estoy bajo anem a sentir el que anem a sentir la lectura del grup antirepressiu de Girona respecte a aquest cas Pinyata. Han estat detingudes acusades de vinculació a organització criminal amb objectiu terrorista i 14 més per resistència a l'autoritat, quan eren retingudes dins els 17 centres socials que el Cuerpo Nacional de Policia ha registrat al llarg del matí. L'operació ha estat orquestrada pel magistrat Velasco des del jutjat 6 d'instrucció central de l'Audiència Nacional. Amb aquesta concentració volem expressar la nostra indignació i rebuig a la pràctica sistemàtica de detencions i empresonaments a persones militants i opositores actives al sistema capitalista. Al desembre passat, l'Audiència Nacional, en aquell moment, a remolc de la Divisió d'Informació dels Mossos d'Esquadra, va ordenar detenir 11 companyes anarquistes, set de les quals van ingressar a presó, acusades de pertànyer a la mateixa organització que les companyes detingudes avui. Però la història encara ve de més lluny. El novembre de 2016, quan van detenir cinc anarquistes, més dos de les quals encara avui estan a la presó, acusats de portar a terme accions terroristes vinculades al famós caso bombes de Xile. Així, les investigacions policials han anat seguint un fil imaginari farcit de guions de pel·lícula thriller que han desencadenat operatius amb noms èpics, intentant-nos fer-nos creure en l'existència d'una xarxa terrorista perillosa. Però tot el contrari, de moment el que sabem del cert és que l'Audiència Nacional ha acusat de terroristes a totes aquelles persones que donen suport a les seves companyes empresonades. Primer, les del cas Pandora, que se solidaritzaven amb les dues xilenes empresonades, Ara, aquesta nova operació contra persones que se solidaritzaven amb les empresonades del cas Pandora. I nosaltres ens preguntem, fins a quan? Fins quan aguantarem tantes detencions i arbitris una audiència nacional cada cop més anàloga al Tribunal d'Ordre Públic del franquisme? Fins quan deixarem que els departaments d'investigació policial treballin com la brigada política o criminal? Recapitulant els successos d'aquests darrers mesos, s'ha fet encara més evident aquella afirmació lapidària de Walter Benjamin, que ironitzava sobre l'estat de dret, que deia, en la tradició de les oprimides, l'excepció s'esdevé la regla. I així és, tres anys per protestar contra les retallades socials davant el Parlament, tres anys per defensar la dignitat dels barris i l'històric centre social ocupat Can Vies, les 11 detingudes pel cas Pandora, les dues empresonades xilenes de l'estat espanyol. I no s'acaba aquí. A nivell legislatiu, el PP blinda l'estatu quo. L'aprovació de la llei Mordassa que quasi ens prohibirà manifestar-nos. La reforma de la llei del judiciament criminal que atorgarà el paper de jutge al fiscal, que podrà influir les causes. La reforma del Codi Penal que reviu la cadena perpètua i amplia els marges per acusar de terrorisme, i la reforma de la llei orgànica del Poder Judicial que vol convertir el Tribunal Suprem en un segon legislador. Com bé sabem totes, tan sols tenim una opció, continuar avançant, lluitant i solidaritzant-nos amb les nostres companyes. Tan sols amb l'organització popular podem vèncer el braç armat d'aquesta democràcia que es defensa amb tics totalitaris. Estigueu atentes a properes convocatòries. Juntes ho podem tot. I ara anem a sentir el Benet Salell, l'advocat, que es dona la seva impressió del cas. digués unes paraules i la veritat és que mm, es fa molt difícil en aquests moments dir gaire res en la situació habitual d'incomunicació i de diguem-ne, desinformació en el moment del, de, les, de les detencions, a les primeres hores, que és habitual, no? en, tantes, en tantes altres ocasions ens ha passat. De fet, jo aquest matí, quan, quan m'han trucat per, per les detencions que hi havia hagut a Barcelona, i m'han dit el nom d'alguna de, les, de les persones detinguda que alguns dels que som aquí coneixem perquè havia estat uns, uns quants anys diguem-ne fent d'activista a, a Girona i, i Rodalies eh, m'ha vingut al cap no, un altre expedient judicial no tan, no tan llunyà en el que precisament aquesta companya doncs, també va tenir una actitud molt activa de, de lluita, reivindicació i solidaritat i estic pensant o estic parlant doncs, del cas de la, de la Núria Pòrtoles. No? En el cas de la Núria, com bé sabeu, doncs, també va iniciar-se eh, l'atac diguem-ne de l'Estat en un context molt molt semblant al d'avui, també en les primeres hores i el... en les primeres hores i en, les, i en els primers dies de, de la detenció de la Núria tampoc no sabíem ni on estava, ni com estava, ni per què estava detinguda i en, el, en la perplexitat i la sorpresa del moment doncs vam haver d'organitzar-nos per denunciar la situació de la Núria i per expressar la nostra solidaritat, en aquell cas amb, amb ella, no? i per denunciar la manipulació i la criminalització de l'Estat amb les persones que pensen diferent i amb les persones que pensen que s'ha de lluitar per canviar la societat injusta en la que vivim. La, la companya que avui ha estat detinguda, que també va estar involucrada doncs, en la campanya de, de solidaritat de la Núria, ha estat involucrada en moltes altres campanyes de solidaritat. Com a mínim jo l'he vista en una recent campanya que també coneixeu, que és en la campanya de l'Operació Pandora, on també 10 companys van ser detinguts i 7 d'ells van ser ingressats en situació de presó provisional per un tema estrictament eh, ideològic d'organitzar la solidaritat amb altres companyes preses. No? I no només ells, sinó també aquesta setmana passada a Euskal Herria quatre companyes més de l'entorn antirepressiu eren detingudes acusades de ser solidàries amb les persones represaliades. I fa només 15 dies doncs, també sabíem de la mà del Tribunal Suprem que, que, bé, doncs, que protestar al voltant del Parlament en contra de les pitjors retallades en aquell moment, el 2011, el juny del 2011, en matèria social que aprovava el Parlament de Catalunya, doncs, també han de ser condemnades i represaliades pel fet d'haver expressat la seva protesta. I també aquesta setmana passada, com deia en Miqui en el manifest, doncs el Congrés espanyol aprovava cinc lleis, cinc noves lleis de, de diem per per apujar i augmentar el termòmetre repressiu que entraran en vigor a partir de l'1 de juliol. I per tant, doncs, en aquest context de, de, de pujada de la repressió, doncs, malauradament no ens sorprenen operacions com les d'avui, que, eh, bueno, que el que busquen és fer callar a les persones que protesten, que el que busquen és fer callar a les persones que pensen diferent i que el que busquen és eh, silenciar a tots i totes aquelles persones que són un perill per a aquest sistema dels poderosos. I davant d'això, jo l'única proposta que puc fer, i diguem-ne assumint la metodologia i el, i el treball que hem fet en anteriors ocasions, i assumint doncs, l'exemple de la campanya de la Núria, és dir que si entre totes organitzem una campanya oberta, una campanya forta, una campanya insistent, que faci arribar arreu la, el cas i la injustícia de la situació, doncs com vam fer llavors, aconseguirem també treure les nostres companyes de eh, la presó. Si aconseguim, i crec que aquest és un dels grans reptes, eh, sortir de la dinàmica antirepressiva, perquè jo crec que el que busca és que deixem de lluitar per les coses per les que lluitem, que deixem de pensar un món diferent, que deixem de criticar aquelles coses que ens semblen injustes i desiguals i ens obsessionem només en lluitar contra la repressió, si superem aquesta dinàmica antirepressiva i mantenim d'alguna manera i estenem aquesta lluita, jo crec que aconseguirem treure aquestes companyes, com hem aconseguit treure les companyes de Pandora i com hem aconseguit treure tantes altres represaliades. I com dèiem en el seu moment, no? doncs, Núria lliure, totes lliures, jo avui cridaria fort, Alba lliure, totes lliures. Ara, després de sentir el Benet Salelles, eh, posem aquesta cançó de Los Chicos del Maíz y habeas Corpus, la que deixen clar què és el terrorisme. què és terrorisme? Terrorismo es la banca, las multinacionales, terrorismo es la tortura de animales, el Després ja anirem a parlar amb el Miquel Didac, a escoltar la seva crítica que en aquesta setmana la fa el llibre El curt estiu de l'anarquia. una recent traducció al català del llibre, del famós llibre El corto verano de l'anarquia, una edició feta per Virus. terroristas que no imputa Hassel por usar la palabra terrorismo, scams y fabra, y terrorismo arquitectónico Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia, el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles, es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que decirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, el mayor terrorismo es el capitalismo. es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Cale Borroca, es el presidente Bocas del foro de la familia. Terrorismo es el GAP, España 2000. Son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país de editoriales contra vez en abril del 2002 en la FAES, conferencia episcopal, la ley sin de las GAE, la Casa Real, los recortes, de cospedal y más, y accidentes laborales, siempre terrorismo patronal. Terrorismo es, hacía Coca-Cola, McDonald's la soy el corte inglés, publicistas, terroristas en la tele, la publicidad es violencia simbólica contra las mujeres, no puedes escapar de las redes, maneres. Estado policial controla todos los niveles, te da las contras sin papeles, lo dijo Neruda, terrorismo es el embargo contra Cuba. viatge en el temps i fa uns quants minuts estàvem a l'estudi fent el programa i ara estem a, acompanyats del Miquel Didat a, a casa seva, que avui ens ha obert les portes, per a fer la crítica del llibre El curt estiu de l'anarquia. Vida i mort de Durruti. Exacte. Que és, el, bueno, és un llibre que ja en castellà fa molts anys que va sortir, que va escriure el Hans Magnus en Sevenger, o sigui, mai he sabut dir bé el seu nom. No, és que és un nom alemany. Eh, clar. És alemany. I bueno, Virus s'ha atrevit a, a traduir-lo al català i bueno, doncs, té un preu de 21 euros. Sí. I té 4, bueno, però és que té 400 pàgines. Té 400 planes, exactament. Que Vull dir, el, el preu no... El preu és no és simbòlic, evidentment, però també està bé, per al que és el llibre està molt bé. I doncs, Miquel, doncs, quan vulguis, bueno, pots fer la crítica. Sí, és fet, bueno, que la primera edició en, en català, que la, que la primera va ser en castellà i a la traducció de l'any 75, uh -huh. que, que hi ha una altra hi ha una edició del 77 i, i, una del, i, el, i una del 98, i amb Alemany va sortir la primera vegada el 70, amb Alemany originalment el 1972 Mm -hmm. Aquest eh, Enzenberg, eh, no diran gaire el nom perquè es costa dir-ho, clar, eh, nat l'any 1929 a Kausbeuren i formà part, part del grup 47 i es va escriure en una corrent satírica que el vincular en el primer, el primer brec. brec. Va, va estudiar germàniques, literatura, filosofia, llengües a Enlangen, Hamburg, a Friburg i París, on es va doctorar a París l'any 55. Fins a 1957, eh, redactor de Ràdio Sud, Stuttgart, després editor i temporalment professor convidat a l'Escola eh, Tècnica Superior d'Ulm. Eh, es va instal·lar a Noruega i entre el 65 i el 79 va editar la revista Kursbuch, va escriure poesia a més de, a més de premsa, a més, a més, a més de prosa. A l'any 8, eh, a l'any 2008 va rebre eh, un premi d'aquí, aquest, aquest premi de comunicació humanitats, en diuen Príncipe d'Astúries, aquí. Eh, el, el curt estiu d'anarquia, aquest poeta i, i, i, escritor indaga sobre la, la gènesi de la, de la llegenda de Ruti mm. indagada sobre el mite de Ruti que, que hi havia aquell, a l'any 62, eh, parlem, tot començant el llibre per enterrament més multitudinari el, que mai s'ha fet a Barcelona, mig milió de persones, la majoria obreres, van acompanyar fins al cementiri de Montjuïc Torruti al novembre del 36. Es tracta d'una novel·la que va més enllà de la semblança de Ruti, ja que l'autor engloba l'entorn, eh, l'intercanvi en situacions concretes, sense les quals Ruti seria un personatge inimaginable. Doncs aquest company anarquista es defineix a través de lluita de classes, cosa que dona forma a la, a la seva aura social. De fet, la vida de Ruti, com la de, de moltes i molts anarquistes, eh, el llistat no, no s'acabaria mai, va ser una vida de novel·la, cosa que obliga l'autor a escriure aquesta vida novel·lada. Uh -huh. Aquesta novel·la no és una biografia que recopila fets, ja que va més enllà del mateix Dorothy. Eh, es barreja l'aure dels records que en tenen els que parlen de Ruti amb els que es pot atribuir a la seva pròpia vida i acció. La novel·la es redacta molts anys després de la mort de, Ruti, de Dorruti, un anarquista d'acció revolucionària insurgent que practica una mena de, gim, de gimnàsia revolucionària per aconseguir que les masses aconsegueixin implantar el comunisme llibertari. El, un il·legal que de cop i volta es troba al front d'una columna guerrillera de milícies obreres, una columna a l'estil de l'exèrcit de Néstor Magno a l'est d'Ucrània. De fet, Dorruti és un seguidor de Magno. L'any 1971, el poeta alemany eh, es troba que li cal seguir un rastre en temps d'una generació després, a la de Dorruti. L'autor eh, no vol que El mite de Ruti s'oblidi i escriu la, la novel·la, la publica a Alemanya. Eh, té un ressò internacional just uns mesos abans d'un nou mite de Barcelona, Salvador Puigantic, que quan surt la, la novel·la. La nova generació que impulsa la revolució al sud d'Europa. El novel·lista s'acull a la tradició oral per trobar la memòria proletària de Ruti. Moltes de les persones aleshores que, que havien conegut Ruti encara eren vives. En aquesta memòria oral, el novel·lista va trobar-hi de tot. Diferències en, el, en, en el to, la forma i l'actitud varien d'un fragment a l'altre. Endinsar-se la vida de Ruti significa fer-ho en en la biografia del moviment obrer de la península en general i de Barcelona i Catalunya en concret. El proletariat militant d'abans de la victòria militar franquista i la pau de cementiri que aquesta va, va imposar. El proletariat que, que volia el comunisme llibertari. La novel·la aconsegueix reflectir caràcter viu i plural dels subjectes que dona vida que donen vida a aquesta, tot deixant en mans de l'actor les conclusions finals. Enzenberg va, va viure experiències pròpies, dignes d'un llibre, durant el seu viatge a l'Espanya negra del franquisme quan va buscar testimonis i documentació per produir primer un documental per la televisió alemanya que es va emetre també l'any 1962. Els problemes clandestins en el franquisme van comportar que la policia espanyola coaccioni l'equip de televisió a marxar de la península. Eh, la recerca també es fa a l'exili a França i a l'arxiu d'Amsterdam. La novel·la s'estructura en en vuit gloses, seguint lògicament la vida militant de Derruti, infància en Lleó, aprenent de mecànic, vaga de 1917, militància a la CNT, creació de grup anarquista d'afinitat revolucionària a los solidarios, els seus exilis i, i, i avatars en Bismont, la presó, que era considerada la universitat de l'anarquisme, la república de la Closa d'Abril, el 19 de juliol 36, les misses proletàries, l'estiu d'esperança revolucionària del 36, que ell en diu el curt estiu de l'anarquia, l'entrada de la FAI i la CNT als governs de la Generalitat de Lluís Companys i la República Laro Caballero, la mort i enterrament del company de Ruti a Barcelona. El 19 de juliol 36 quan els grups anarquistes de Barcelona organitzats en comitès de defensa guanyen la batalla a l'exèrcit colpista espanyol, Dorruti ja era un líder carismàtic de la classe obrera. Entre autors i testimonis que recull el novel·lista alemany hi ha Rosa Ruti, Emiliane Moren, Diego Abad Ricardo Sanz, eh, Joan García Oliver, Figa Montseny, Josep Peinats, Diego Camacho Simone Weil, bueno, que, que hem escrit, Frank Bokerman, Mikhail Kols Voki, entre altres. Entre altres, i Kaminsky, que, que narra l'enorme acomi, acomiadament que fa Barcelona al, al seu gran heroi revolucionari quan el 1936 la revolució llibertària ja havia, ja s'havia gairebé liquidat. No cal esperar el 3 de maig del 37, al meu entendre. L'assassinat, entre altres revolucionaris, el, el, el maig 37 de Camilo Bederneri i molts altres companys. I ara per acabar vull dir, volia, volia afegir-hi que finalment tenim el goig de poder llegir en llengua catalana aquesta gran, aquest gran llibre clàssic sobre l'estiu revolucionari i, i llibertari a Catalunya i part d'Aragó, l'estiu gloriós del 36. Esperem un nou estiu de glòria proletària i anarquista. Bueno, la veritat és que és tota, tota una aventura una mica arriscada, no?, el que ha fet Virus de traduir aquest llibre al català però bueno, és algo que diguem els honra i a veure si té gaire èxit sí, bueno, les novel·les eh, normalment la, la, eh, no és una novel·la és, no és una novel·la històrica és, uh eh, -huh. Mhm. eh, és, és una cosa molt original diríem uh mhm. -huh. doncs bueno Miquel ens pot anar mm, d'avantar de quin llibre Parlaràs la setmana que ve? Doncs eh, encara encara no, no tinc, tinc un parell de llibres en marxa i no, ja ho diré exactament quin, quin, quin farem. Sí. Vale, vale. Doncs això, recordar que el curt Verano de l'Anarquia és un llibre editat per Virus i el podeu trobar a un preu bastant raonable per a, perquè el, el llibre ho mereix a un preu de 21 euros. Doncs Miquel, eh, ja els tornem a, tornem a sentir la, la setmana que ve. Bona tarda a tothom, eh? Vull dir. Bueno, bona tarda i bueno, estem ahí, estem ahí seguint el cas Pinyata, a veure com va. Sí, bueno, i, i, i el nom Pinyata vol, vol dir en italià olla, eh, que és, és un ball, o sigui, que la ballem, sí. Mm. Doncs Miquel, fins la setmana que ve. Fins la setmana ve. Doncs això que esteu sentint ara després de parlar amb el Miquel Didac són els Butron versionant als HHH la cançó Prisió Confortable. I estem posant aquesta cançó perquè aprofitant que encara queda una mitja hora perquè acabi el programa doncs com no anem a entrevistar als companys, bueno, al company de Disbarat Records. Si voleu, tornem a posar des del principi la cançó. com dèiem, al principi del programa, estem gravant aquest programa, el número 78 ja, a... Perdó, exacte, ara sí. Estem gravant el programa aquí als estudis de Disbarat Records i, bueno, a partir d'ara se suposa si tot va bé, si la relació és bona, eh, continuarem gravant-lo cada setmana. Doncs, i clar, aprofitant que estem aquí, doncs, els els que ens inviten a utilitzar aquest espai, doncs le fem una entrevista i doncs, bueno, primer ens agradaria que expliqueu què és exactament aquest projecte auto, autogestionat que es diu Disbarat Records. Bones, doncs Disbarat Records pretén ser un estudi de gravació lliure, sense ànim de lucre, autogestionat i bueno, amb una mica de filosofia del fes tu tu mateix, no? El de... do it yourself, no? Com dirien ah, els sí, anglesos el, i així. El DIY. Doncs això, és un estudi que ens l'hem construït nosaltres mateixos, eh, financiant-nos pues, una mica amb el que hem posat de la nostra butxaca, una mica amb, amb diners que hem tret de concerts que hem creat a l'Estella, i bueno, això l'hem construït nosaltres mateixos, amb tot de material reciclat, mica en mica, hem anat fent, ha tardat com dos anys en construir-se, hi ha participat molta gent, des d'aquí els vull donar bueno, les gràcies a tothom que ha participat desinteressadament i, i això, doncs aquí estem, estem començant a gravar, han vingut ja algunes bandes a gravar i, i anar fent. Bueno, quines són les bandes que han utilitzat aquest programa? Per exemple, ara Ara, el, el grup anterior que hem sentit, els Butron, van estar aquí gravant aquesta versió dels HHH i no sé quin grup més han estat, han estat utilitzant o utilitzen o utilitzaran aquests espais. Va, sí, els Butron van vindre a gravar perquè estem, estem creant un tribut al, un recopilatori tribut a HHH a eh, Harina de Huesos Humanos, que és una banda d'aquí Banyoles de, Home, grup de mític de... no solament de Banyoles, sinó també del hardcore, diguem, català, no? O sigui... Sí, bueno, el hardcore som, som pares de, de tot hardcore arreu. aquí. Exacte. Llavors han vingut a gravar per aquest tribut pues, bandes com Butro, Nassac, els Disgrace, el Punto Débil, eh, Trampant, no sé, diverses bandes. Llavors, bandes que hagin vingut a gravar els seus treballs pues, doncs, també hi ha unes quantes. Ara mateix hi ha un grup de rumba de Girona, el Cigarrito de Después, que estan aquí aquesta mateixa tarda, estan gravant a, eh, a, sí. el, el seu disco. Hi han bandes com, com els Disgrace, que també van vindre aquí a gravar-se un, un disco, i els, els Estrico de Girona també, que fa poc, fa uns mesos van estar aquí gravant, tot i que encara no l'han tret a la llum. Vull dir, encara... O sigui, que ja s'han tret discos, no? Des d'aquest de, estudi de gravació en el que estem. Sí, s'han fet gravacions, tot i que encara no han vist molt la llum. Encara estan ahí, ahí, però bueno, esperem que en breu comencin a, a sonar ja. I doncs, bueno, com veieu, com veieu el futur d'aquest estudi de gravació? Doncs, bueno, de moment el veiem bé, per lo poc que, que portem en funcionament i tal, pues, al principi pensàvem que a les bandes els hi costaria més vindre a gravar i tal, però bueno, se, se van animant, sobretot per bandes de Barcelona i així que s'acosten aquí, amb, amb el que és el tribut a HHH, algunes que, que això, bueno, d'aquí de la zona i, i, i porten temps ja tocant, tenen les seves cançons i s'animen aquí a vindre a enregistrar-les, no? Una mica la història és bandes que no tenen medis o que no tenen diners per pagar-se un estudi d'aquests que et valen un ull de la cara, doncs venen aquí, és gratis. bueno, més que gratis és sense ànim de lucre, no? vens aquí i doncs, aportes el que puguis, ja sigui material o algun duro o el que toqui. Doncs bueno, ara ens agradaria, com estem... S'agradaria sentir una altra cançó que ha estat gravada en aquí, no? Per exemple, el disgraces. Sí, és dels Disgrace, és un altre tema, del, una altra versió del Satxa Barcelona 92. bueno, si sentim aquesta cançó, Disgrace, Barcelona 92, Barcelona 92, una altra versió dels HHH, i doncs, bueno, com dèiem, volia preguntar-te si, si algun grup està interessat en utilitzar aquest espai, en utilitzar aquest estudi, què ha de fer? Com ha de contactar? Well, doncs bé, es poden posar en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic que és estella.squad.net i s'hauria de posar disbarat en l'assumpte, ja que és el, el correu de l'Estella també. Llavors també uh mhm. -huh. tenim contactes per Facebook, seria la pàgina de, de, fe, de l'Estella de Facebook, també per la de disbarat. Clar, perquè ja que dir una, una cosa que no hem explicat, que és que aquest estudi està en el centre social ocupat l'Estella de Banyoles. Això mateix que si vols també pots parlar una mica d'aquest centre social, si vols. Bueno, l'Estella és un centre social de Banyoles que es va ocupar l'any 2008. Primer va començar siguent una mica vivenda i al cap del temps, pues, veient les possibilitats que hi havia amb l'espai, que era una, fusteria, una antiga fusteria abandonada, i veient que hi havia ganes, pues, es va començar a muntar el projecte de centre social Aquí a l'Estrella sobretot el que fem majoritàriament són concerts. Mm. I, I, bueno, concerts benèfics, concerts per autogestionar-nos, i sí que s'han intentat... Bueno, s'han engegat alguns projectes de circ, tot i que bueno, no acaben d'arrencar gaire bé. Ara mateix els projectes que tenim més en funcionament són, són el Centre Social, la Cafeta i l'estudi de rècords. Records estem pendents de... també estem creant un, una, un taller de serigrafia, però de moment està una mica parada la cosa. Però bueno, esperem que dintre de poli puguem fotre canya. Bueno, és sorprenent no? que aquí a Banyoles un centre social ocupat esté durant tant com està durant aquest, no? Sí, de moment està bé. Esperem que duri molts anys més intentem portar bon rotllo amb els veïns, que no hi hagin gaires queixes i... I, bueno, cal dir que feu el... que quan arriben les fires de Banyoles, que són al finals d'octubre, no? Uh -huh. Feu el Banyoles Fot Pudor, un festival ja bastant, diguem, conegut en l'ambient punk de, de Girona. Sí, el Banyoles Fot Pudor és un festival que dura divendres, dissabte i diumenge, intentem portar tot el màxim de bandes que puguem durant aquests tres dies i, bueno, qui vulgui pues, està invitat. Segur, si entreu a la nostra pàgina de l'Estella ja veureu la informació. De Facebook, no? De Facebook, sí. També tenim una pàgina, de fet, fa poc hem creat una pàgina de Disbarat Records, també, a de Facebook. Uh mhm. -huh. I tenim I també un blogspot, sembla. Tenim un blog de descarga que és disbaratsouvenirs.blogspot. Allà, bueno, Normalment, sempre tots els concerts que fem gravem els directes de les bandes i després el que fem és els apengem a, al bloc de descarga de Disparat Records i tothom qui vulgui se'ls pot descarregar gratuïtament. Doncs bueno, si vols, eh, per anar acabant ja aquesta entrevista, torna a recordar el contacte per si algun grup, després de sentir això, està interessat en, en gravar en aquests estudis. Vale, el blog... Eh... Ai, perdó. El correu és estella.esquad.net i si voleu contactar amb Disbarat Records, pues, doncs poseu Disbarat en l'assumpte i bueno, que sapigueu que també el contacte aquest serveix per qualsevol cosa, alguna banda que vulgui vindre a tocar, algú que, vingui, que vulgui vindre a fer una xerrada, alguna... qualsevol proposta eh, en parlarem i serà benvinguda segur. Recordem que el nostre dia d'assemblea són els primers i tercers dimarts de cada mes, a partir de les 8 fins que acabem. Doncs tot un plaer haver-te fet, haver fet aquesta entrevista i doncs bueno, que sapigueu que el programa en un principi es continuarà fent des d'aquest estudi de gravació. Igualment, un plaer. Moltes gràcies. Y bueno, cuando ya va arribando el final del programa. Don don en paz a la leyenda. Y para comenzar la leyenda, don recordad, digan que en un par de horas... al centre social ocupat Can Colmo de la ciutat de Girona doncs es projectarà el documental Ingovernables un recorregut per la Catalunya anarquista del segle XXI un documental realitzat pel nostre amic, pel nostre company Gonzalo Mateos. Doncs això, en un parell d'horetes es presenta aquí al centre social ocupat de Can Colmo, aquí a la ciutat de, de Girona. I a l'agenda també, doncs... Recordem que dins de les jornades solidàries amb els encausats pel fet del Parlament, solidaris amb les 8 persones que les han demanat presó, per manifestar-se, oi, perdó, és un paper, per manifestar-se, doncs això, davant del Parlament, com deien, doncs això, el proper dimecres, el dia 15 d'abril, a les 8 del vespre es farà una concentración a la Plaza del bi. también con no, de la ciudad de Girona. ya que serían el dos actes principales... que es fan a les comarques, arreu de les comarques gironines. Y don Queso, ahora ya toca el Tenica comiadarnos. Dir que la leyenda es de la terañina. que també avui han estado por aquí els companys que la fan posible, pero bueno, han good que marcha A ver si ya en, propes en propers semanas, el setmanes, els per aquí y fan ells mateixos el tema de la l'agenda y no de ser el que també parli. eso, això, l'agenda és una gentileza, perdirlo de alguna manera, de la gent de la Terañina. contrainformació d'aquí de Girona en format paper. I ara ja sí, arriba el final i llavors recordem que tornem el divendres de la setmana que ve a un nou programa i si aquest lo voleu tornar a sentir, doncs dimarts de 11 a 12 de la nit també el podeu escoltar i si no, al podcast de Ràdio Bronca. Ahí, si us fiqueu a la plana web, també teniu el podcast per poder sentir el programa quan vulgueu, a l'hora que vulgueu i on vulgueu. Y ahora sí, don Jesús eh, recordar la nuestra el nostre blog www.logofobia.wordpress.com El nuestro correo electrónico logofobia arroba la y que estemos al Twitter y al Facebook. Al Twitter si posas la arroba, una D seguida de Logofobia, nuestro baraz Y al Facebook directamente si poses Logofobia también estem allá. bueno, todo un placer estar aquí y haber comenzado a grabar el programa los studies de Disbarat Records. si voleu, doncs recordar que el dimarts, cada dimarts, estem en la parada a la UB Raval. Universitat de Barcelona, del Raval. Doncs això, fins la setmana que ve en aquestes mateixes zones de Ràdio Bronca. Això que sentiu és logofòbics i la setmana que ve tornem amb el programa ja número 79. Un plaer i ens veiem la setmana que ve. Ens veiem no, ens sentim la setmana que ve. Salut i anarquia.